Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam od Abulanija Maglisija došli smo do poglavlja Babu Saumi Fisefer, poglavlje o postu na putovanju. E, od veličine ove vjere i potpunosti šerijata je to da je došao sa olakšicama, sa lahkoćom, nije učinio vjeru teškom. Oma džana likom fi din mi harađ i nije vam učinio vjeri nelagodnost, teškoću. Juridu lahu bikum ali yusr, vala juridu bikum ul usr. Allah džanu želi vam uh, da lahko podnosite živito islamu, ne želim vam da se opterećujete, da teško živite. I takvi su propisi, to opće obilježje propisa, da su, da odgovaraju ljudskoj prirodi. Tako i putovanje. Pošto kod putovanja prevlađuje, e, prevlađuje, znači, e, teškoća, zamor, e, kao što je došlo u tekstu Hadisa kod muslima, qita'atu min al da je dio kazni, da je putovanje dio kazni, dio kazni misli se u smislu dok teškoće, E, koja osoba provodi na, na, na putu. Pogotovo se to prije odnosilo jer su prije ljudi putovali ili, ili pješke išli ili na jahalcama što, uh, gdje su provodili mnogo, mnogo vremena da bi došli do cilja. I zato u šerijetu došlo mnogi, uh, ola, mnogi olašice, ruhse vezane za putovanje. Od njih je jedna uh, mršenje, odnosno ostavljanje posta, fitr finehar ramadan, ostavljanje posta u danu Ramazana ako je osoba na putovanju uh, ovi hadis koji sam sada doći, postavlja se pitanje, znači, uh, postavlja se pitanje ovaj, prvo oko toga, da li postoji olakšica da osoba ne postoji za Ramazan putovanju, a drugo, ako postoji, šta je bolje, da se posti ili da ne posti? To su glavno ti dvije mesela, a vidjet ćemo ovdje uh, u Buhari i Muslimu došle nekoliko hadisa u tom kontekstu. I hadisi su malo i ima među njima neke kontradiktornosti opriječnosti iz koji su nastali razilaže, nastala razilaženje među učinjacima. Uglavnom osnova je da je, da je došla olakšica da je došla olakšica musafiru putniku da može da ostavi post a, u toku Ramazana. E, po skupinu činjaka je to mustehab lejse minat birri asijamu fi sefer, kao došlo u hadisku, doće na taj hadis, mutefku na lihi, e, nije od dobročinstva post na putovanju, hadis mutefku na lihi, a doće na taj hadis. E, ovaj hadis, znači, obuhvata i putovanje u kojem imaš teškoću i nelagodnost zbog kretanja i putovanje u kojem lagodno i ugodno putuješ. A to za nas može da je putovanje sa, avion, sa avionom nije baš toliko neugodno kao putovanje sa, uh, sa autom ili, ili, ili nekim drugim prevoznim sredstvom, vozom i tome slično. Dobro, prvi hadis koji navodi ovdje, e, koji je naveo, izdvojio iz Buhari muslima Abdelgani Maklisi je 181. po redu. An Aisha radijallahu anha anna Hamzata ibn Amr al-Aslami kale li nebiji. Od Aisha radijallahu anha prenosio da je Hamza rekao vjerovijesom sallam sallam e osumu fi sefer. Kaže, da li da postim na putovanju? Wakane kethiru sijam. A bio osoba koja je mnogo postio. Postio znači, bila mu, znači, e, praktikuje, znači, e, dobrovoljni post. Pa mu je dovolio poslanik sana, kale, in shi'ta fa sum, wa in shi'ta fa aftir. Pa mu kaže poslanik sana, ako hoćeš posti, ako hoćeš, ostavi post. Mrsi se. Hadis smo tefku na lihid, bilježi ga Buhara i Muslim. O čemu je riječ u ovom hadisu? a, eh, pošto su neki ashabi znali da, a, eh, da je da je Allah sve SWT kao zakonodavac, da je milostiv i da je davao olakšice određene na putovanju, e, ovaj ashab je pitao, znači, da li da posti, pitao poslanik sam, da li da posti na, na putovanju ili da ne posti, šta je, šta je bolje za njega? Pa je dobio ovaj odgovor kako je dobio. A inače, Hamza Aslami, on je bio, znači, osoba koja je, koja je bila, fizički i psihički jaka. Tako zove narod arabskom jeziku imaju dželed. Dželed znači, znači, a, znači osoba čvrsta i jaka. I karakterno i fizički. I bio je, imao je snage za post. I mnogo je postio. I volio, a, sa te strane mu se otvorio taj hajer. Neko, nekom se otvorio neku oblast, neko, neku oblast. Nekom namazu, nekom postu, nekom davanju imetka, nekom u džihadu, nekom ovom, onom. Uglavnom, E, njemu je sa strane posta Allahšan otvorio da, da čini dobra djela, dobrovoljna dobra djela. I mnogo je postio, dobrovoljni post. Pa je pitao zato poslanika sam da li da posti na putovanju, da ne prekida dobrovoljni post. Pa mu je odgovorio ovim odgovorom, znači ako hoćeš posti, ako hoćeš, ostavi post. Misli se ovdje naravno na mjesec Ramazana. Uglavnom ovaj hadis, ovaj hadis je osnova po ovom pitanju e, da je došla olakšica na putovanju, da osoba na putovanju ako hoće može da posti, ako hoće može da ostavi post. Iz kog razloga zašto na putovanje? Zato što je putovanje osnova kod putovanja da, da osoba može imati teškoću, na šeku Da može imati određenu teškoću prilikom putovanja. Zbog toga došla ova olakšica, zbog toga došla putovanju da osoba može, da muslima može da e, krati namaze i da spaja namaze bez obzira kretao se ili boravio na jednom mjestu, ako je putnik, može da koristi te olakšice. Od olakšica putnika Musafira i to da ne mora klanjati namaz u džematu po skupini učenjaka, da ne mora klanjati džum namaz. Znači ima dosta propisa koji su, kojima je došla olakšica za, za Musafira. Uglavnom, u ovom hadisu, znači zaključak iz ovog hadisa, da je poslanik sallallahu sallam dao njemu izbor između posta i ostavljanja posta. E, a on je bio osoba, znao je poslanik sam, sam, on je bio osoba koja je imala snage i moći da posti. Imao snage i moći da posti, a, o, znači, a rekao mu je, odgovorio mu je tako. Znači, mogao njemu reći, pošto ti možeš izdržati, ti posti. A on rekao, znači, ostavio izbor njemu, ako hoćeš posti, ako hoćeš ostavi post. <clears throat> Uh, ićemo onda na sljedeće ove hadise, sve se oni popunjavaju i vraćaju na sličnom meselu, pa ćemo i sljedeće. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.